Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajmein. Uz Allahu uđalla wa ala dozvolu i večeras nalazimo se u najljepšem i najkorisnijem govoru nakon Allahu uđalla wa ala govora. Zasigurno nakon govora uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala nećemo naći boljeg, korisnijeg i beričetnijeg govora od govora poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I svi mi smo dijelom osjećamo taj beričet. Evo dakle koliko 1438 godina nakon smrti Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam govori se o njemu, citiraju se njegove riječi, život se nastoji uskladiti na osnovu njegovih preporuka, savjeta, naredbi i zabrana. Tako da definitivno nakon Allahovog dželjavala govora trebali bismo nastojati družiti se što je god moguće više i sa govorom Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam i gdje god, gdje god se dakle govori o Kur'anu ili o hadisu Allahovog poslanika alihi salatu sam trebamo posjećivati takva mjesta i nastojati da ne otvaramo samo svoje uši i svoje sveske, već da otvorimo i svoja srca i da te savjete, preporuke prihvatimo. Za večeras imamo poseban hadis i tekako kratak, ali sveobuhvatan. Ovo je dakle 16. hadis kojeg je Imam Nevi Rahimahullahu Teala spomenuo o svojoj zbirci, svojoj zbirci hadisa probrao je četrdesetak hadisa po njemu sveobuhvatni hadisa. Od prilike svaki od njih jedan segment čovjekovog života predstavlja i obuhvata. Večeras, kako kažu komentatori za ovaj hadis, ovaj hadis predstavlja maltene cijelu vjeru, naprotiv dobro i dunjalka i ahireta prenosi se od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala da je rekao en rajulan kale lin nebiji sallallahu alaihi wasallam eusini da je neki čovjek rekao vjerovjesniku sallallahu alaihi sallam oporuči mi nešto posavjetuj me fe kale la tagdab pa mu je rekao ne srdi se. Kaže Ebu Hurere radijallahu talan, neki čovjek rekao je vjerovjesniku sallallahu alaihi wasallam ausini. Prepoznajte ovu riječ od vasijet. Ausini. Oporuči mi nešto. Preporuči mi nešto. Posavjetuj me. Fa kale nebiju sallallahu alaihi wasallam la takda. Nemoj se srditi rekao je vjerovjesnik alihi salatu wasalam. Faraddede miraren, ovdje imam ne iskratio, faraddede miraran pa je čovjek nekoliko puta pitao, rekao si, oporuči mi, posavjetuj me, a vjerovjesnik alihi salatu wasalam je rekao, la takdab, la takdab, la takdab. Kad god bi čovjek rekao, oporuči mi, čovjek je mislio dosta. Jedan put sam tražio savjet i rekao mi je, ne srdi se, daj mi sa drugi savjet. Pa je drugi put rekao, treći put rekao, a svaki puta mu je vjerovjesnik Alihi Salatu Osalam odgovarao, ne srti se. To je hadis. Dakle, imam ne još skratio. Faradde de miraren pa je nekoliko puta ponovio, a vjerovjesnik Alihi Salatu Osalam mu je svaki puta odgovarao, ne srti se. I ovaj hadis bilježi imam Buhari, ne bilježi ga imam Muslim. Bilježi ga samo imam Buhari, nakon njega, bilježe drugi poput imama Tirmizije, imama Ahmeda, Hakima, Bejhekija, imama Malika u svojoj muvati i drugih učenjaka hadisa. Ali dakle što se tiče Buhari i Muslim, od njih dvojce bilježi ga samo imam Buhari. Do sad je bilo, jel tako, govora o ovom prenosiocu hadisa. Ebu Hureyre radijallahu talan imali smo, jel tako, više hadisa da nam on prenosi. Da li bi neko nešto rekao? Imate u skripti, jel tako, deveti i deseti hadis, koji prenosi Ebu Hureyre radijallahu ta'ala ne dobili ste te skripte. Ebu Hureyre radijallahu ta'ala je najčešće poznat, jel tako, po ovom svom nadimku, Ebu Hureyre. Rijeđe je je poznat po imenu. Razilaze se komu je dao taj nadimak. Jedni kažu i spomnju kako je, ne znam da li tamo spominu to u skripti, da mu je to dao njegov otac nakon onog slučaja sa mačićima, drugi kažu da mu je to dao Allahov poslanik alihi salacom, treći kažu da mu je to dao Omer radi radijallahu talan. Uglavnom poznat je po tome. Prije nego li je primio Islama, Islam je primio sedme godine po Hidžri, prije ili poslije bitke na Hajberu, prije ili poslije bitke na Hajberu, dakle sedme godine po Hidžri, imao je ime Abdu Šems, rob sunca, Abdu Šems, prije nego li je primio islam. Nakon što je primio islam, Allahov poslanik alihi salatu sam promijenuo moje ime, jer nije dozvoljavao da se neko drugi obožava bilo čime, da se neko drugi mimo Allaha dželovala smatra Bogom u bilo čemu, pa čak dakle i u imenu, čak dakle u izrazima riječima. Pa mu je dao kako većina muhaddisa kaže ime Abdurrahman i potiče iz plemena Deus. I on je jedan od onih koji se odazvali pozivu Tufaila ibn Amra Deusija koji je još u Mekki primio islam, pa je pozivao, otišao i pozivao svoje pleme, Deus, među kojima je bio Jebu Horeira radijallahu ta'ala, i tek dakle u medijinskom periodu, u sedmi godini po Hidžer prihvatio islam. Dakle, gledajući na preostali dio života Allahov poslanika, alihi salacom, kasno je primio islam, ali se družio s njim mnogo, često, malte ne bio nerazdvojan od njega, čak i u posebnim situacijama kada čovjek izbjegava da se susretne s drugima, on je bio sa Allahim poslanikom alihi salatu sam što je rezultiralo da prenese najveći broj hadisa. I poznato mi, je li govorili smo kakav je bio i ibadetu, koliko je klanjao, zikrio i slično i da je bio učen čovjek, da je bio kadija u Medini i da je on klanjao dženazu našoj majici Ajši radijallahu anha. Dakle, on nam prenosi ovaj, ovaj Hadis za koje islamski učenjaci kažu, a veličinu ovog hadisa možda i vrijednost ovog hadisa, evo čućemo šta su nešto od toga rekli islamski učenjaci, možda ponajviše možemo shvatiti vrijednost i veličinu ovog hadisa ako poslušamo, dakle, ovaj hadis je došao i sa drugim citatima. Ovaj hadis je došao i drugim citatima, pa se u jednom od citata kaže Allaho poslaniće, poduči me nečemu u čemu ću provesti svoj život oporuči mi nešto na čemu ću izgraditi svoj život, svoj život provesti na tome. Vrijednost odgovora ovisi od vrijednosti, o vrijednosti pitanja. Onoliko koliko je vrijedno pitanje, dolazi toliko je vrijedan odgovor. Čovjek traži nešto da mu se kaže i da živi na tome. Ne znam, u citatima stoji da je rekao, ali nemoj mi duljiti, nemoj mi mnogo govoriti, bojim se da ću zaboraviti, ne mogu da zapamtim. Reci mi nešto kratko, ali sveobuhvatno je takav je došao odgovor. Kaže Allahov poslaniće, reci mi nešto na čemu ću izgraditi svoj život. U čemu ću provesti svoj život. U drugom citatu se kaže, ukaži mi na dijelo koje će me uvesti u džennet. Ukaži mi, oporuči mi dijelo koje će me uvesti u džennet. I nemoj mi duljiti. Zaboravit ću. Ne mogu da zapamtim. Potolazi pa odgovor. Pa dakle, vidimo vrijednost ovog hadisa iz ovih citata. Kažu islamski učinjaci. Ibn Abdul Abdilber, rahimahullahu tala, kaže ovaj hadis po broju riječi je tekako kratak. La tagdab, dvije riječi. Ne srdi se. Međutim, u sebi sadrži puno značenja i koristo što između akšana i jacije planduju, piju kafu, sađuju. Kaže ovaj hadis sastoji se iz malo riječi. Međutim, u sebi sadrži puno značenja i mnogo koristi. Kaže, onaj koji obuzda svoju sržbu, odbaci od sebe ljutnju, sačuvat će svoju vjeru. Jer će time odbaciti i udaljiti od sebe šeitana. Šeitan koristi tu priliku. Kada je čovjek srdi, to nam je poznato. Jedan od trenutaka kada šeitan ulazi u čovjeka ili kada čovjeka navraća na svako moguće zlo jeste srđba. I poznato nam je kad se čovjek naljuti, kad se čovjek e, rasrdi, kad srđba ovlada njime, nije svjesna šta radi. I vrijednost ovog hadisa se također može zaključiti koliko je puta poslanika Alihi Salosan ponovio. Kad god me ovaj rekao, oporučujem, kaže ne srdi se, oporučujem ne srdi se, oporučujem ne srdi se, stalno govorio iz čega se zaključuje da je sržba, kako stoji u jednom od citata, da je ovaj čovjek rekao, pa pogledao sam, nakon što sam ga toliko upitao i stalno mi odgovorio, la, tak da malo sam zastao, pa sam porazmislio o sržbi i vidio sam da ona objedinjuje u sebi svako zlo. Sadrži svako zlo. Hm. Pa kaže Hafiz ibn Abdel Bar, rahimahullahu tala, onaj koji obuzda svoju sržbu, odbaci od sebe ljutnju, savladit će, ponizit će prokletog šeitana i sačuvat svoju vjeru i svoju čast. Ibn Rajab, alhamdali, rahimahullahu ta'ala, kaže, pomenuti čovjek u hadisu tražio je da Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, sveobuhvatnu poruku sa željom da je zapamti, tražio je kratku, ali sveobuhvatnu. Bojao se da će je zaboraviti ako bude duga, pa je Allahov poslanik, alihi salatu vesselam odgovorio mu, ne ljuti se. I nekoliko puta, je li upitao je, postavljao pitanja poslanika, alihi salatu vesselam je ponavljao isti odgovor što ukazuje da sržba u sebi sadrži sve oblike zla, a odbacivanje sržbe od sebe doprinosi da postigneš svaki mogu, mogući vid dobra. Ako ne budeš srdit, odnosno ako budeš hm, ovaj hadis, kada se kaže ne srdi se, time ti se kaže budi blag. Tako, kada se nešto zabranjuje, time se automatski naređuje suprotnost. A poznato nam je iz hadisa da sa blagosti se sve postiže. Da u čemu god se nađe blagost, da će blagost to da uljepša. Pa onaj koji odbaci od sebe sržbu, on će postići svako moguće dobro. Zasigurno. Kako kaže Ibn Ređeb al-Hambeli, rahimahullah, i govorili smo tako, malikijski učenjak Ibn Abi Zaid al-Qairavani, rahimahullah, da je rekao da se sva, svi adabi lijepi postupci ponašanja proizilaze iz četiri hadisa. Hm? Sjećate li se? Koja su četiri hadisa? Ne bih rekao da je baš tako daleko išlo. Sva djela sve do ponove. Ne, ne. U ovamo, od, od desetine. Ne, ne. To su prvi hadisi. Hm? Nije, nije ostavi se onoga što te se ne tiče, rekao je. Zatim je rekao, niko neće biti pravi vjernik dok ne bude volio svome bratu ono što voli i sebi. Rekao je, ne srdi se. I prije ovog hadis, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro, neka šuti. To je bilo, ovaj govor je bilo spomenut kod prošlog hadisa, 15. hadisa. Kad je Amr pitao, koji je to još, 16. hadis, po nekima, kako to redaju. Dakle, vidimo pojedini islamski učenjaci su tragali ko je ovaj čovjek. Što je pitao? Kaže šejh Husemin, rahimahullahu tala, to toliko nije ni bitno. Hoće se sta promijeniti ako sad znamo ko je pitao? Neće se promijeniti ništa. Bitan je savjet. Nije bitan koga je tražio. Za nas, jer postoji pravilo u fikhu. I u suli fikhu pogotovo temeljima fikha. Postoji pravilo da ono što poslanik alihi salatu oslam kaže nekome od svojih sljedbenika, nekome od svojih ashaba, to se odnosi na sve. To je pravilo. Izuzev ako dođe dokaz koji ograničava samo na njega, koji je pitao. Ako dođe i kažemo, eh, ti posebno, ti sam, drži se toga, ova nije za druge, onda se taj propis odnosi samo na njega. Ali ako je rekao općenito, kao što je ovdje rekao, ne srdi se, onda dakle nema potrebe da se pita ko je taj čovjek. Rekao je, ne srdi se, sržba obuhvata, iz nje proizilazi svako zlo, a ako se čovjek kloni sržbe, postići će svako moguće dobro, a to je potrebno svima nama, da odbacimo od sebe zlo i da postignemo dobro. Tako dakle, da nije, nije ni bitno, došao je jedan od ashaba, jedan od drugova i zatražio kratko, reci mi, ne mogu da pamtim, hoću da na tome izgradim svoj život, hoću da drugi život živim i da budem u dobru, u džennetu hoću da budem, reci mi. Pa mu je poslanik Alihi Salatu Islam rekao, ne srdi se. Dakle, iz ovog hadisa možemo izvući mnogo poruka i pouka. Prije svega, <clears throat> Vidimo dakle iz ovoga hadisa je zgrovit govor Allahovog poslanika alihi salatu sam. I to je, kako je došlo u drugim hadisima, ono što je posebno njemu dato. Ono što nije dato prethodnim ni vjerovjesnicima, a kamoli drugim ljudima. Kao što je poznato da se spomnio u hadisu datom je petro ili datom je šestero u drugom citatu, što nije dato nikome prije mene. Pa je spomenuo je zgrovit govor da malo kaže, ali mnogo, mnogo poruči. Malo kaže, ali mnogo, mnogo poruči. Kako, zaboravio sam da kažem ili nisam htio da duljim, Đordani, rahimahullahu tala, rekao je, ovo je jedan od kratkih, ali sadržajnih hadisa, jer u sebi obuhvata dobro i dunjavka i ahireta. Dobro i dunjavka i ahireta, ovaj hadis obuhvata. Kratak, sadržajan. To je, dakle, je zgrovit govor Allahovog poslanika, alihi, alihi salatu wasalam. Iz ovog hadisa također vidimo koliko su jashabi bili željni dobra. Dolazili pa pitali. I nisu pitali obične stvari, neke sitnice, već kaže reci mi na čemu ću izgraditi svoj život. Sad sam došao, hoću li biti u prilici? Reci mi, ukaži mi na dijelo koje će me uvesti u džennet s kojim ću zadobiti Allahov milost. Pitali ogromne stvari. Oni, ashabi, daleko, daleko, znači mi se ne možemo ni porediti, kada je u pitanju ima, kada su u pitanju dobra djela, oni dolaze i pitaju i traže. Šta je s nama? Mi smo daleko, daleko preči. Svako od nas zna, kada se zatvori među četiri zida, u sobu, kakvog je imana i kakvih ima dijela. Šta je danas uradio dijela, šta je danas uradio od grijeha, je li se mogao toga kotarisati ostaviti, je li mogao još koje dobro djelo uraditi, oni su dolazili i pitali koliko mi to činimo. Pa dakle, iz ovog hadisa zaključujemo, ako su oni radili, onda svaki musliman i muslimanka trebali bi tragati za savjetima, korisnim savjetima, kako je li da izgrade svoj život na ovome svijetu i ako Bog da, da se imaju čemu nadati na, na drugome svijetu. Vidimo dakle iz ovog hadisa da je dozvoljno tražiti savjet i više puta. Da dođe čovjek, jer ovaj ashab je došao i tražio jedan put, pa je pomislio to je to. Pa kaže daj mi još, daj mi još, oporuči mi, oporuči mi, nekoliko puta je postavljao. Ja. Zatim vidimo kome je došao, od koga je tražio savjet. Od vjerovjesnika. Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Nije dakle otišao u loše društvo. Poruka iz ovog dijela jeste da čovjek treba tražiti savjet od dobrih ljudi, od dobrog društva. Družiti se s dobrim ljudima. Našto će te loše društvo, loši ljudi posavjetovati? Samo na loše. Pa oni da imaju dobre savjete, ne bi oni bili takvi. Pa te oni mogu čemu dobro posavjetovati, sebe bi posavjetovali ne bi bili u sobama dima i alkohola i muzike. Druži se sa dobrim ljudima, sa dobrim društvom, s svijednicima, od njih možeš očekivati nešto da te posavituju čime ćeš olakšati svoj život i uljepšati svoj život na dunjalku i uljepšati svoj život na ahiretu. Zatim, kako rekao, je li Allahov poslanik alihi salatu oslam ovdje je rekao, ne srdi se i to je dakle pravilo za sve nas. Ne odnosi se samo na ovoga shaba. Ne odnosi se samo na ovoga shaba. Može se reći. Možda znajući njega da je rekao njemu posebno, ali odnosi se na sve. Nije rekao ovo je samo za tebe. Nije rekao ovo je samo za tebe, već je rekao općenito. Poznato nam je i doće ti hadisi da su i drugi ashabi dolazili na sličan način postavljali pitanja, pa im je davao drugi odgovore dođe Sufjan ibn Abdillah Esakafi radijallahu talan da je rekao to je 20. 21. hadis da je došao i rekao Allahu poslaniče oporuči mi, ukaži mi na dijelo koje će me uvesti u džennet. Isto, slično je rekao. Pa mu kaže poslanik Alihi Salacom, reci ja vjerujem Allaha i zatim ustraj na tome. Drugačije mu je rekao. Pa kažu u komentaru moguće da je ovaj ashab bio plahovit, bio ljut, bio brzo se zapali, ko benzin, sad pa sad. Pa mi je rekao, ne ljuti se, odgovarajući prvo njemu, da se on popravi, a kasnije svi drugi koji, koji to čuju. Pa oni koji kažu da, je se možda, da se možda mislilo prije svega na toga shaba, zatim na sve nas, također zaključuju da onaj koji odgaja druge, djecu ili odrasle, da treba da promatra stanje svojih džematlija, svojih prijatelja, drugova, oni koje odgaja, pa da ih zna posavjetovati. Kao što je ovdje njemu rekao, ne srdi se, drugom je rekao, reci, vjerujemo Allaha, zatim ustaje i slično. Vidimo također iz ovog hadisa da je lijepo govor, naročito koji je važan, ponoviti nekoliko puta. I bolje je neki govor ponoviti nekoliko puta nego izraći više govora. Bolje je nešto ponoviti više puta nego govoriti i govoriti i govoriti samo onako jedan put i to ode nezapisano, nezapamćeno. Kako kažu, bolje je jednu knjigu pročitati pet puta nego pet različitih knjiga pročitati. Pročitat hoće li šta ostati, ali da jednu knjigu pročitaš pet puta, sigurno će ostati. Allah najbolje zna, ali sigurno će ostati. Pa se zaključuje da jedan govor, neki govor pogotovo ako je važan, bolje je ponoviti. Kao što je ovdje poslanik Alihi Salozan ukazao na sržbu, jer je sržba problem i te kakav. Svi dobro znamo šta radimo u sržbi. Neki ruše tuđe svetinje, narušavaju tuđu čast, pa i krv, pa se razvode, pa se psuje, govore nedolične riječi na kraju se uvijek pravda srđba, srđba, srđba. Ovdje u hadisu kaže poslanik Alihi Salocom ne srdi se, ne srdi se, ne srdi se, ne srdi se. Dakle, ukazuje na problem srđbe. Šta se misli ovdje u hadisu doista? Ne srdi se. Kako razumijevate? Da li doista se misli ne srdi se? Nemoj da budeš srdit ljut ili se misli na nešto drugo? Odnosno? Odnosno? U prvom momentu da se ne ljuti. Odnosno? Da ne radi po srđbi. Nema tog koji se neće rasrtiti. Kaže, jedan imam jaš, ajde da probamo. <laughs> ajde da probamo, ćeš se rasrti leđeš. Neko ti uvijek izvuče živac. I nema tog čovjeka koji se ne može rasrditi. Naljutiti, nema tog ali dakle ovdje ovim hadisom se zabranjuje rad po toj srđbi. Da čovjek sebe da vlada sobom u srđbi. Jeste on se da palio, ali dakle da ne radi po toj srđbi. Da čuva svoj jezik da ne radi dijela za koja će se posle kajat kada splahne srđba. Dakle ovdje prvenstveno u hadisu se misli nemoj postupati po srđbi, čuvaj se, jer nemoguće da se čovjek u određenim situacijama, momentima, dakle, ne rasrdi. Prije ili kasnije će rasrditi. Jeste neko prije, neko kasnije. Što kaže, ima ljudi ko benzin sad pa sad, ima ljudi što kažu ko bara, ti za njega stojiš, ti kuhaš, a njemu sve jedno, a tiče se njega, ne tiče se tebe, i ti gledaš, ti se ure zapalio, a on, ali dođe i njemu, crta i on će nekad eksplodirati. Međutim, ovdje se dakle misli, čuvaj se, a ne postupiš po srđu. Jer šeitan vreba te, tu, tu situaciju. Također ovdje se misli u hadisu, čuvaj se razloga koji dovode do srđbe. Bježi. Bježi od njih. Ako hoćeš da se sačuva sržbe, ako hoćeš da nemaš problema, što se i kaže, jeli, el vikajetu hajrum minel ilač, preventiva je bolja od liječenja. Da se zaštitiš, da uopšte ne upadneš u sržbu je lakše nego kad ti izvuče živac, haj se sad suzdrži ako maš. Znači bolje je bježi od svega onoga što te može naljutiti. Šta ćeš, njima moramo živiti, sa žena moramo živiti, ako izvuku živati, dobro. <clears throat> Dakle, ovaj hadis, ovaj hadis je dokaz da je obaveza bježati od razloga koji dovode do srđbe. I da je obaveza maksimalno doista koliko smo u mogućnosti, kad se kaže koliko smo u mogućnosti, ne, ne misli samo na prvu, ne, već dakle treba iscrpiti svoje mogućnosti da čovjek suzbije srđbu kod sebe. Zato što je srđba veliko zlo. Srđba je veliko zlo. Kroz hadise nisam htio da duljim ili, ili, ili da, onaj, da, da vas opterećujem. U hadisima spominju se brojne posljedice srđbe. Pa prije svega, srđba koja te obuzme biva razlog i Allahove srđbe na tebe. Pa je došlo, dakle, u hadisu kod Ibn Hibbana, da je Abdullah ibn Amr radijallahu anhuma upitao Allahovog poslanika alihi salucom, zatražio od njega slično savjet. Rekavši, pitajući ga Allahov poslaniče, šta me može sačuvati od Allahove srđbe? Šta da radim da se Allah ne rasrdi na mene, kaže, ne srdi se. Kaže mu, nemoj ti da se srdiš. Dolazi Abdullah ibn Amr ibn As, kaže Allahov poslaniče kako da se sačuvam Allahove sržbe. Čega da se čuvam, da se Allah ne rasrdi na mene, kaže ne srdi se. Nemoj ti da se srdiš. Čuvaj se ti sržbe. Pa ako čovjek, zašto? Zato što sržba, čovjek ne bude se mogao kontrolisati, počne raditi dijela nepromišljeno, ne može se stalno vatiti na, na, na, na, pogledaj koliko je hadisa došlo u sržbe ne može stalno vat, ja zatvorio mi se razum, gotovo. Ja se rasrdio, nekontrolisano, nisam mogao sebi vladati. Danas najviše tako dolazi do rastave braka. Normalno, pa neće čovjek sa ženom sjest, aj ženo van, gde nam zaspi kafu, da popijemo kafu i da pije kafu, ti spuštena. <laughs> To neće nikad. Uvijek manje više čovjek je ljut, no ljut je što i gotovo, razumiješ? I ne može se čovjek stalno vat sržba, sržba, sržba, ja nisam znao šta govorim. Zatim kida rodbinske veze. Zavist, mržnja proizilazi iz srđbe. Zbog, nje, zbog srđbe se čovjek kasnije ponižava. Mora se pravdat. Mora tražiti halala. A naši prethodnici, jel tako, govorili su i u srđbi smo se čuvali riječi zbog kojih smo bi se trebali kasnije pravdati. Nismo sebi dozvoljavali ni u srđbi da kažemo riječ za koju bismo se posle morali kajati. Mi u šali, mi šaleći se, jedan drugom kajlamo, kajle spuštamo. I posle, eto nisam mislio, se šalio, pa čovječe, nema laži ni u šali. Nema laži ni u šali, nema se izigravanja sa ljudskom, pogotovo vjerničkom častem u šali. Zatim srba biva razlogom da čovjek ne prihvati savjet. Hajde ga posavjeti ako možeš kad plane. Ne prima on ni od kog, ništa više. Ono što je naumio u ratu, on će u rat. Nema to koji će ga, jedino oni vatrogavaci da uzmu top vode, pa da ga time zaustave. I zasigurno a, srba je razlog udaljavanja jednih od drugih. Nagovoriti se svašta, ne možeš ti džaba, ti znaš da je se on naljutio, rasrdio, gotovo, teško da ti pređeš njemu preko toga za hladnici odnosi sigurno. I sve se to spominje u hadisima. Iz ovog hadisa također vidimo da naša vjera islam postiče na sve što je lijepo, na sve što je dobro, na sve što je korisno, a zabranjuje sve što je loše, vodi do lošeg Kao što reko, zabranjuje se sržba, odnosno naređuje se strpljenje i blagost. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam zabranjuje sržbu, na drugoj strani naređuje strpljenje i blagost, jer zabraniti nešto znači narediti suprotno. I učenjaci također u komentaru ovoga hadisa kažu da osoba snosi posljedice svojih postupaka u srđbi da dakle osoba snosi i odgovara za svoje postupke u stanju sržbe i nadoknađuje pričinjenu štetu. Ukoliko nekome uskrati nečije pravo, uzurpira nečije pravo, nekome naudi, bez obzira što si ti bio u takvom stanju, štetu koju si načinio moraš, moraš nadoknaditi. <clears throat> I također, treba napomenuti, jel tako, da se ovdje u hadisu misli na lošu, pokuđenu, zabranjenu srđbu. Ima dakle i pohvalna, odnosno potrebna srđba. Ovdje se misli na, kako se to kaže, el gadab el mezmum. Ne misli se na el gadab el mahmud. Ne misli se na pohvalnu srđbu, odnosno da se čovjek naljuti kada se ruše Allahove granice. To se ne misli ovdje. El gadab, srđba, je jedno i od Allahi i dželovala svojstava. El gadab je jedno od Allahi i dželovala svojstava, njegovih osobina. Kaže dželovala u suri Al-Mumtahine, šesto majtu, Ja juha alledina aminu, la tetavallau qavmen gadib Allahu alihim. O vjernici, nemojte uzimati ljude za prijatelja na koje se Allah rasrdio šesti ajat sura Al-Mu'tahe. Nemojte uzimati za prijatelje, za drugove ljude na koje se Allah rasrdio, nevjernike. Uzimajte njih za prijatelje na koje se Allah rasrdio. Tako poznato nam iz hadisa, u sudnjem danu podružaj hadisa, kada narod krene, bude tražio da se otpočne sa suđenjem, makakav njihov ishod bio kasnije, pa odu Nuhu, nakon njega ostalim vjerovjesnicima, a svi oni će slati onome koji je došao nakon njega, I svaki će od njih govoriti, ha? Danas se moj gospodar rasrdio kako se nikada prije nije rasrdio i kako se nikada poslije neće rasrditi. Sržba je jedno od Allahu i dželavala svojstva. I poznato nam je poslanik alihi salatu wasalam je bio srdit, bio ljut kada bi se rušile Allahove granice. Pa se kaže da kada bi se naljutio, kada bi se rasrdio, da bi zajapurio se salu da, da bi povišio glas, podigao glas. Zato se kaže ovdje u hadiju se misli na pogubnu sržbu, lošu sržbu, pokuđenu sržbu, ne misli se na ovu potrebnu, pohvalnu, da se čovjek, dakle, rasrdi kada vidi da se Allahove dželovala granice, granice ruši. I svakako radi Allaha da to bude. Iz ovog hadisa pravilo u savjetovanju, oporučivanju. A to je što je god moguće više, ako ikako može da govor bude kraći, a jezgrovitiji bit će zasigurno i korisniji. Ako neko zatraži od tebe savjet, pa možeš ga posavjetovati kratko, to će biti korisno. Kratko da mu kažeš, zapamtit će da mu ponoviš ako je bitno, ponovi mu, ne bi li zapamtio i neka radi po tome. A da ga posadiš pored sebe i savjetuješ ga i savjetuješ, savjetuješ on sam klima glavom, pređi preko traga pola zaboravi. Kažeš mu kratko, jasno, ako je bitno, ponovi, pogotovo ako je tražio, došao, primijetio se na njemu da je stvarno potreban, znaš iz njegovog života da ima buran život, ima problema, sjedi, kratko mu reci, ponovi, pocrtaj neka ide, neka živi po tome. Kako suzbiti i odagnati od sebe sržbu? Budući da je sržba, dakle, ova pogubna, loša, pokuđena sržba, zlo i doprinosi kasnijim svakom zlu. U hadisu se kaže, ne srdi se, odnosno čuvaj se svih razloga koji dovode da sržbe i pokušaj kada te obuzme sržba da se kotarišeš nje. Pa prije svega dova. Dova. Čovjek ako je plah, ako je se brzo pali, ako je ljud, da dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da ga popravi. U Allahovim rukama je sve. I svaki od nas se može mijenjati definitivno. Allah je taj koji nas mijenja iz jednog stanja u drugo. Treba doviti Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah jalla vala je rekao wa kale rabbukum udu'uni astajib Vaš gospodar je rekao dovite mi, ja ću vam se odazvati. Na ovome je da dovite. I ništa drugo. Vi se nemojte briniti. Na ovome je da dovite. U zadnjoj trećini noći Allah jalla vala se spušta na dunjavčko nebo i kaže ima li nekoga da mi dovi da mu udovoljim njegovoj dovi. Allah čak poziva nas ovdje u suri Al-Mu'min وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ Vaš gospodar kaže, dovite mi, naređuje. Ovam u hadisu se kaže, jeli, imam nekoga, postiče Allah djelava. Zatim, sigurno zikr, što je god moguće više, da čovjek zikri. Ako bude mogao i kako u tom stanju da zikri, otiće od njega srba. Kada se rasrbi, ako može, ha, da zikri, da spomni Allaha subhanahu wa ta'ala, zasigurno, smirit će se. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, Ela bi zikri Allahi tatme innul kulub. A doista sa Allahom Allahovim spomenom, sa spominjanjem Allaha srca se srca se smiruju. Ako se čovjek uznemirio, osplahirio se, ako bude mogao spominjati Allaha dželovala tada, jeli, smirit će se. Zatim, shodno hadisu, da čovjek zatraži utočišta od šeitana tad. Tad kaže, audu billah min šeitan rođim. Kako bilježe Bukharija i Muslim, da se dva čovjeka svađali pred Allahovim poslanikom, alihi salatu pa jedan od njih se zajapurio toliko da su mu se zategle žile i pocrvenio, pa je poslanik alihi salatu sam rekao, ja doista znam riječ, kada bi ovaj rekao, otišlo bi od njega ono što ga je snašlo, da zatraži utočište od Allaha subhanahu wa ta'ala, od prokletog šeitana. Da zatraži utočište kod Allaha od prokletog šeitana. Zatim, ako može i kako da šuti ili da posegne za onim što će ga ušutkati, što će šuti. Tašova vode, jel? Trati vode. Žena nabraja ti kanister. <laughs> kanister, 10 litara vode. Ili izadiš napolje, ja što kažem, Kako je došlo u hadisu Ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao poslanik alihi salatu oslam podučavajte i olakšavajte, nemojte otežavati, a kada se neko od vas rasrdi neka šuti. Podučavajte, piše hadis bana. Nemojte rksija, <laughs> piše hadis. Podučavajte i olakšavajte, nemojte otežavati, a kada se neko od vas rasrdi neka šuti. Kada se neko rasrdi i naljuti neka pokuša, neka pokuša da šuti. Zatim da sjedne ili legne. Naljuti se, rasrdi se, sjedi, lezi. Nemoj se mu valjati. Sjedi, lezi. Kako je došlo u hadisu Abu Zerra radijallahu talan da je rekao Allahu poslanika alihi salatu oslan kada se neko od vas rasrdi a u stojećem je položaju neka sjedi. Pa ukoliko ne ode od njega sržba onda neka, onda neka legne. Zatim preporučuju kako je došlo u hadisu Abu Dawuda da čovjek ode da uzme abdest. Da čovjek ode malo da se rasladi. Da otjera od sebe vatru srđbe. Ugasi vatru srđbe. Pa se prenosi kod Ebu Davuda, iako ima govor oko tog hadisa, od Ebu Vajla ili Kajsa da je rekao došli smo kod Urveta ibn Muhammeda Saadija dok je on razgovarao s nekim čovjekom pa je tokom tog razgovora Urve se rasrdio prekinuo razgovor, otišao abdestio se i vratio. Pa je bio upitan zašto što uradio, kaže, pričao mi je moj otac, a njemu je to kazivao njegov otac, jeli, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, doista je sržba od šeitana i doista je šeitan od vatre, a vatra se gasi vodom. Doista je sržba od šeitana, šeitan je od vatre, pa se vatra gasi vodom, kada se neko od vas rasrdi, neka se, neka se abdesti. Zatim, zasigurno, ono što uh, je možda razlog koji dovodi do sržbe, pa treba ga sve kotarisati, riješiti, jeste davanje tijelu njegova prava. Čovjek često kada je umoran, zna se rasrbiti. Na svakog je nervozan. Svakako i svakomu može jeli, izvući živac kad nije naspavan, nije odmoran i slično. To je otprilike bilo što se tiče ovog hadisa Allahov poslanika alihi salacom. Dakle, prenosi se od Ebu Horeire radi Allahu talan da je došao neki čovjek, neznanac, i zatražio od Allahov poslanika alihi salatu sam savjeta, on mi je rekao la tako da ne srdi se nekoliko puta zatražio je savjet a on mu je svaki puta odgovarao ne srdi se I to je bio 16. hadis iz zbirke Nelovih hadis. Ako ima neko nešto da pita, bojurom, ako ne, eto, da se spremimo za jaciju. Subhanallah, bihamdike, šadam, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj,